duobligi lum ricolton en sun celoi. Esploristoi trovis simplan voion, porce sun celoi captu ie cent dudec quin procentoi pli da lumo. Sun celoi estas nun tempe tre desiratai. Ne nur por posedantoi de unu familiai domoi, sed entreprenistoi energi comunumoi, cae cooperativoi vetas pri la productado de electro per sun energio. Ciam da electro estas cerpebla per sun celoi, tio cefe dependas de tio, ciel ofte cae forte la sun radioi trafas ilin. Plua factoro estas ciam da tiu sun lumod la sun celo povas vere absorbi, cae converti en elektron. Lau gruppo de esploristoi e tiu campo shaine occasis tra rompo. Sun celoi povus estonte havi duoblan efficetson, povus havi duonan dicetson, cae povus esti construatai ancau pli favor coste. La celo de la esploristoi, ciui publicigis iain resultoin en studajo, estis capti plida lumo per existanta technologio. Ilia solvo estas desegno en la surfaz de la suncelo, kiu kun profundezzo de unu micrometro estas corrodata en la silician suncelon. La esploristoi simulis plurain desegnoin. Cetio ili trovis che gis nun usatai desegnoi alportas nur mal multain avantagioin shak preta de segno cun hazardai rotatioi en ripetigianta schemo tamen al portis absorban quoton quiu estis je cent dudec quin procentoi pli alta. Per tio eblas capti signife pli lumo, cae forratias mal pli, ol per ciui aliai testitai desegnoi. Laula esploristoi estas simple, aplici tiun desegnon en amassa productado. Chrome, tiu desegno estas pli long daura ol desegnoi cun nanostructuroi, ciui estas pli complicai en productado, cae ciui alportas mal pli altan croman productivon. La esploristoi diras, che la pli altigo de la productivo sub realae condicioi eble estos iam mal pli granda. Tio dependos de la mesurae tolerezoi en la amassa productado, de la usata i materialoi, cae de la profundezzo de encorodita desegno. Malgrau tio, la desegno povus al porti grandain efficoin alla plua disvolvado de sun celoi. Char sun celai moduloi, cun la desegno, captos plida lumo, oni povus producti ilin primaldicai, sen perdo de productivo, compare cun non tempai su suggelai moduloi. Se ili estas primaldicai, ili besonas mal ili besonas mal plida rarai materialoi, cae tiel povas esti productatai cae vendatai pli favor prese. La esplorista te amo antau vidas, che tio eblos cun la factoro dec. Principe ni povos producti dec oble plida sud celoi cun la sama quanto da absorba materialo. Dec oble pli maldicai sud celoi povus conduci al pli rapida disvastigio della fotovolta tecnologio, car pli multigios la applicablezoi. Tio sia vice pli altigos la productado de electro el sun cae reductos la carbon dioxidean pied post signon.